Kung meron po tayong Bible, buksan po natin sa Philippians chapter 2. Yan po yung ating passage na pag-uusapan yung binasa natin kanina. Pero I hope baka matapos natin ang humility this month. Tatagalan po natin to yung topic natin dito, kaya tatalakayin natin yung buong chapter 2 ng Philippians. Kung kayo nakatapos na ng Journey 2, yan po ay yung tinalakay natin. Philippians chapter 2. Tayo pong lahat ay tumayo at basahin ko lang po sa inyo yung 1 to 4. Philippians chapter 2, 1 to 4, Therefore, if there is any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any affection and mercy, fulfill my joy by being like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Let nothing be done through selfish ambition or conceit, But in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. Let each of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. Tayo po'y manalangin. O aming dakilang Ama, dakilang Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo nung inyo kaming bigyan ng pagkakataon, mabuksan ang banal na kasulatan at mag-aral ngayon po pag usapan namin ay napakahalagang salita na napakahalaga sa loob ng church, sa aming buhay, yung humility. Gabayan po kami ng yung Banal Espiritu, siya po magturo sa amin kung ano pong ibig sabihin ng humility ayon sa inyong salita at ito po'y makita sa bawat isa sa amin. Alam po namin na magkakaroon lang po kami nito kung ito po'y manggagaling sa inyo. At salamat ito po yung namin because of Christ. Kaya sa aming pag-aaral, ang pangalan niyo Panginoon ang may taas, maluwalhati. At maunawaan po namin at hindi lang kami tagapakinig, kundi tagatupad ng iyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tayo po imari na pong magsiupo. <clears throat> Humility, the mind of the church. Hatiin po natin yung grupo natin, no? Ito yung mga nagmahal, nasaktan. Nagsimba. Okay. Ngayon ang uso ngayon, eh, no? Nagmahal, nasaktan. Naway, huwag niyong kalimutan ulit magmahal. Yun ang paraan para palitan yung sakit. Pero kung didibdibin nyo na kayo nasaktan, ay walang mangyayari. Okay, humility, the mind of the church. Huwag po tayo nagtataka kung bakit maraming churches ang naghihiwalay, nahahati. Huwag tayo magtataka kung bakit may mga tahanan na napupunta sa divorce o separation, organization, na nawawasak, nasisira, magkaibigan, ay naging magkaaway, di ba? Ang dahilan po niyan, may pride. May pride. Yan lang po ang pinakadahilan niyan. May pride ang bawat isa. Pero kung may humility, maiwasan yung mga nabanggit po natin. Maiwasan yung mga nabanggit natin. Kahit nung sa Book of Genesis, kay Adam at Eve, isang dahilan kung bakit sila sumuway sa Panginoon, nangibabaw yung pride nila. Pag ikay sumuway sa Panginoon, ibig sabihin yung sarili mong nasunod. Pride po yun. At ang pride po hindi po galing sa Diyos. Kaya pag ang tao may pride, yan po ay bunga ng kasalanan. Tayo po'y pinanganak ng makasalanan. Yan po'y galing kay Satan. Kaya siya na nahulog sa langit, hinulog ng langit because of pride. Ayon sa Isaiah chapter 14. Kaya pag ang Krisyano, nangingibabaw yung pride, mag-isip-isip po tayo, hindi po yan galing sa Diyos. Kaya pag nagkakaroon ng kaguluhan sa loob ng church, may mga tao na ibabaw yung pride. At ako'y naniniwala, isa sa mga tatanggalin ng Panginoon sa isang tao, pag siya'y naging Kristiyano, etong salitang ito, pride. At habang lumalago ka bilang Kristiyano, unti-unting nasisira na yan. Unti-unti mo nang tinatabihan kasama ng sarili mo. Kaya nga si Jesus Christ, deny yourself Take up your cross daily. Ibig sabihin, be humble before me. Kaya malabong maligtas ang isang mayabang makasalanan. Kailangan yung makasalanan maging humble before God. Sabi ni Jesus Christ sa Beatitudes, Blessed are the poor. Blessed are the poor. Ibig sabihin, ito yung mga tao, inamin nila, hindi nila kaya maligtas, hindi, wala silang kabutihan, wala silang kakayanan para pantayan ang kabanalan ng Diyos. Wala silang paraan para makapunta sa langit. Bankrupt sila, spiritually speaking. Ito yung mga taong inaamin, inaamin nila sa harapan ng Diyos, sila yung makasalanan. Ito yung mga taong nagsisi ng kasalanan. Mahirap magsisi ng kasalanan kung meron kang pride. It takes humility to repent. Okay? It takes humility to obey God. It takes humility to accept Christ as your Lord and Savior. Kaya napakalaga ng salitang humility. Kaya ang title po natin, Humility, the Mind of the Church. The Mind of the Church. At ako'y naniniwala, lahat ng nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, they will stay, they will abide, they will be faithful in the eyes of God. Pero yung mga mababa yung commitment sa harapan ng Panginoon, dahilan po niyan because of pride. Nangingibabaw po yung sarili nila. Kaya po ang commitment natin sa, sa harapan ng Panginoon ay napakababaw, merong pride doon. May pride chicken. Uh, okay? Yan po pag-usapan natin. Yan ang binigay ni, ni Pablo dito po sa Book of Philippians pero pag-usapan po natin ang chapter 2. Chapter 2. Sa chapter 1 ay sinabi ni, Jesus, ni, ni Pablo, For to me, to live is Christ and to die is gain. Masasabi lang yan ang mga humble believer. Okay? Pero pag may pride ka, pwede mong sabihin yan, pero hindi totoo sa sarili. Yung for to me, to live is Christ and to die is gain pwede natin masabi yan, pwede mo ilagay yan sa lapida mo. At pwede din hindi totoo. Pero sa mga taong humble in the eyes of God, totoo sa kanila yon. Totoo kay Pablo yon. For to me, to live is Christ and to die is gain. Puntahan po natin yung ating pinag-usapan. Humility, the mind of the church. The Bible describes humility. Tingnan natin yung meaning ng humility para hindi tayo mawala sa ating pinag-uusapan at malaman natin kung ano ibig sabihin ng salitang ito. The Bible describes humility as meekness, lowliness, and absence of self. Malalim na lang yung kanyang sinabi, no? Ayon sa Biblia, pag pinag-aralan natin ang kaulugan ng humility, meekness, lowliness, and absence of self. Kaya hindi ako magtataka kung bakit si Pablo, isa sa mga halimbawa, ang ating Panginoon, pag-uusapan natin yan pagdating natin sa verse 5 up to 11. Si Pablo, alam niya ibig sabihin ng humility pagkat sabi niya, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ. Absence of self. The Greek word translated humility in Colossians 3.12 and elsewhere, elsewhere literally means loneliness of mind. Okay? Kaya ito dapat ang mind of the church, humility. So we see that humility is a heart attitude, not merely an outward demeanor. Demeanor. One may put on an outward show of humility, but still have a heart full of pride and arrogance. Pwede po yun. Katingin mo, oh, humble na tao to. Pero in the eyes of God, full of pride. Pwede yan. Pwede tayo maging humble in the eyes of man, but not in the eyes of God. May mga tao nga, pag tinignan mo, parang mayabang eh. Pero mga humble pala. Eh. Di ba? Pagdating natin sa integrity, makikita po natin yan. Jesus said that those who are poor in spirit, at eh, din binagkis, binag, binagkas natin kanina, blessed are the poor in spirit, would have the kingdom of heaven. Being poor in spirit means that only those who admit to an absolute bankruptcy of spiritual worth will inherit eternal life. Therefore, humility is a prerequisite for the Christian. Malabo ka maging Kristiyano without this word, humility. Kaya pag kinlay mo, you are a Christian, ibig sabihin yan, meron ka na ito. Meron ka na ito. Pero kung walang ganito sa buhay natin, sinasabi mo lang na Kristiyano tayo. Pero hindi hindi totoo. Delikado po yan. Humility is a prerequisite for the Christian. Sabi ni Carl Lewis, humility is not thinking less of yourself, but thinking of yourself less. Di ba may mga inferiority complex? Akala mo humble pride yun eh. Kahit na kaya mong gawin isang bagay, hindi ko kaya yan. Nahiya ako eh. Pride po yun. Pag kaya mong gawin isang bagay para sa Panginoon, gagawin mo yon. Susunod ka. Pero ay, hindi ko kaya yan. Ayoko. Inferiority complex. Not thinking less of yourself. Ibig sabihin, thinking of yourself less. Mas nagiging priority mo yung iba kaysa sarili mo. Mamaya babanggitin, babanggitin ni Pablo yon sa ating binasa. Dadago po tayo, the message of humility. Verse 1 to 2 verse 1 to 4, the message of humility. Ito yung nais parating ni Pablo sa church na ito. May conflict ng konti itong church na ito. Ah. Meron ditong workers na nag-aaway. Si Sinti Chi at si... Tingnan po natin sa Philippians chapter 4. Sa verse 2. Meron dalawang wumiso dito. <laughs> Deborah, leader. Baka isa vice president, isa vice president. Eh. Joke lang. Sa verse 2, tingnan nyo sa chapter 4. I implore Judea and I implore Sintiche. Ewan ko kung Chinese yan. To be of the same mind in the Lord. Para silang leader. Pero yung direction ng isa, kaliwa. isa naman ay kanan. Hindi sila magkasundo. Maganda yung pangarap nila sa church. Walang gustong mag-give up ng kanyang sarili. Gusto nila pareho silang masunod. Kaya nagkaroon ng conflict yung dalawa. Pero sabi ni Pablo, asikasuhin niyo yung dalawa na ito, baka lumala. Pareho silang leader, pareho silang worker, pareho silang kagamit-gamit sa gawa ng Panginoon. Kaya sa verse 3, ano sabi ni Pablo? Sa chapter 4, I urge you also, true companion, help these women who labored with me in the gospel Ibig sabihin, masipag to eh. May conflict lang sila, hindi sila. Ayun ang problema ng mga leaders eh. Pareho kayo matalino, minsan walang gusto mag-give up ng kanyang suggestion. Di ba? Gusto ko kulay pula. Isa gusto kulay puti. Pero sabi ni Pablo, as asikasuin niyo to. Sayang itong mga leaders na ito, itong mga, itong mga babae ito, itong mga tumulong sa akin sa gawa ng Panginoon with Clement also and the rest of my fellow workers whose names are in the book of life. Mga Kristiyano to, mga anak ng Diyos to. Ibig sabihin, huwag, kayo, wag din kayo mabigla kung minsan yung mga leaders nagkakaroon ng conflict. Huwag agad tayo magkaroon ng decision na unbeliever yan. Hindi. Minsan nagkakaroon talaga ng conflict, minsan ng mga leaders. Kasi mahirap, mahirap minsan magsama yung mga leaders eh. Mas masarap pa nga magturo sa mga members kaysa mga pastors. Eh. Sabi nga ng isang pastor na narinig ko eh. Oh, mahirap turuan yung mga pastors. Fix na yung mind nila. Mayroon silang sariling mga theology, na naka, na, na yung kanilang mga sistema sa isipan nila. Pero sila yung mga nasa book of life, sabi ni Pablo, mga ligtas yan. Kaya nagkakamali rin ng decision yung mga leaders. Na, naalala yung si Paul at si Barnabas, nagkaroon din sila ng conflict eh, dahil kay Mark, di ba? Ayaw na isama ni ni Paul si Mark kasi sumurrender sa unang missionary journey. Huwag na natin ito sama, madali itong sumugo eh. Kabataan pa si Mark, eh, sumulat ng Gospel of Mark. Sabi ni Barnabas, hindi. Dali ko si Mark, tulungan ko to. Iba na lang isama mo, iwalay na lang muna tayo ngayon. Pero bandang ulit, sabi ni Paul, take Mark. Sabi niya, he is a useful worker of God. Ibig sabihin, nag-improve siya through Barnabas. Sabi nila, uncle ni Mark si Barnabas. Kaya may nagkakaroon ng conflict sa loob ng church. Pero ang susi ng conflict, humility. Balikan natin yung ating message. The message of humility. Ano sabi ni Pablo? So, if there is any encouragement in Christ, if any comfort from love, any participation in the Spirit, any affection and sympathy, complete my joy by being of the same mind, having the same love, being in full accord and of one mind. Yung salitang if dyan, sa, ibang, sa, sa original, ibig sabihin, since. So, it, since there is any encouragement in Christ, any comfort from love, any participation in the Spirit, any affection and sympathy. Ibig sabihin, meron na sila yun. Meron silang encouragement. They are, they were united with Christ. Sila yung mga ligtas na. Sila yung nagkais, nag, meron na silang pagkakaisa sa Panginoon. Si Jesus Christ ang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Sila yung kabilang na sa pamilya ng Diyos. Meron na silang comfort of love. Meron silang banal na Espiritu sa kanilang buhay. They have the Holy Spirit. Kaya yung kausap ni Pablo dito, mga Kristiyano na, mga ligtas na. At alam ni Pablo, pwede silang magkamali, pwede silang magkasala, pwede silang maging mahina sa kalang spiritual life. Walang perfect na church, okay? Walang perfect na mga members. Malit man yan ang malaki, walang perfect. Lahat tayo nagkukulang, tayo nagkakamali. Pero tungkulin natin, alagaan natin ang bawat isa. Lalo yung gawain ng Panginoon. Okay? Pinagkatiwalaan tayo ng gawain ng Panginoon, pero tungkulin natin, alagaan yan. Binigyan ka ng bahay ng Panginoon, ibig sabihin, ikaw maglinis ng bahay mo. Ikaw ang mag-ayos ng bahay mo. Pinagkatiwalaan ka. Okay? Binigyan ka ng mga anak, Ibig bang sabihin niya, ang Panginoon pa rin magpapaaral niyan? Magsumikap ka bilang magulang, tungkulin mo yan para pag-aralin mo yung mga anak mo. Pag sila'y nagkar- nagkaroon ng karamdaman, tungkulin mo, may budget ka para diyan. Kaya mahirap mag-asawa dahil pinag-isipan niya. Pinagkatiwalaan ka ng asawa, pinagkatiwalaan ka ng mga anak, tungkulin mo, responsibility mo bilang magulang, alagaan sila. Bantayan sila, baka nagkakamali sila, lumalayo sa Panginoon. Ganyan si Pablo bilang ama. Ligtas na kayo. Nasa Panginoon na kayo. Meron kayong banal na spirito. Meron kayong comfort. Meron kayong encouragement. Meron kayong pag-ibig. Complete my joy being of the same mind. Pero mayroong conflict sa inyong loob ng simbahan. Kaya sabi ni Pablo, complete my joy by being of the same mind. Bilang ama, gusto ko makita kayo mga anak na nagkakaisa kayo. Nagkakaisa. Hindi porke nasa Deborah ka, o na Onesimus, o nasa Epic, ay wala na kayong pagkakaisa. At hindi nyo napakikinggan yung isang grupo. Hindi. Kahit na iba-iba kayong grupo, pero nagkakaisa kayo. Parang katawan lagi ang... Isipin nyo, ang church po laging katawan niyan. Iba-iba yung parts ng katawan, pero nagkakaisa. Yan tinatawag na unity in, in diversity. Magkakaiba tayo, pero nagkakaisa tayo. May Ilonggo, may Ilocano, may Tagalog, may Mindanao, Cebuano, di ba? Pero pag tayo naging Kristiyano na, isa na yung kaisipan natin, humility. Yan ang mensahe ni Pablo. Ang susi lang ng pagkakaisa sa loob ng church, humility. Malapit tayo magkaroon ng pagkakaisa kung wala ang humility. Kaya, true unity yan ay ma-accomplish lang yan ng true humility. Without true humility, there's no true unity inside the church. Kaya pag nakakita ka ng church na aaway may mga ilan dyan mayabang. At dapat yung yabang yon palitan ng kababaang loob. Having the same love, being of full accord, and of one mind. One mind. Sa verse 3 and 4, tingnan niyo po. Ito yung message ni Pablo sa mga kapatiran dito. Sabi niya, do nothing upang yung humility ay lalong lumakas sa loob ng church at yung pride ay mapalitan ng humility, yung pride ay matalo, do nothing from rivalry or conceit. Ibig sabihin ng rivalry nga eh, selfish ambition makasariling kaisipan. Okay? Kaya nagkakagulo, eto gusto mo, eto gusto ng karamihan, pinipilit mo yung gusto mo, ayaw ng karamihan, ayaw mo tanggapin, magagalit ka ngayon. Sabi ni Pablo, yan ay pride. Pride. Do nothing from rivalry or conceit or pride or selfish ambition. Ano sabi niya? But in humility. Yan ang pinaka-keyword ng tagumpay ng pagkakaisa sa loob ng iglesia. In humility, count others. Ano gagawin mo? Ano minsan ni Pablo about humility? In humility, count others what? More significant than yourselves. Ang tingin mo sa mga kasama mo mga Krisyano, mas importante sila kaysa sa'yo. Hindi ibig sabihin na hindi ka importante. Pero mas pinaprioritize mo sila. Tanongin yung mga magulang, alam nila to eh. Di ba? Yung bibili nilang magandang damit para sa kanila eh. Yung makita nila yung mga dalaga nilang anak eh. Pipiliin nila yung tama na lang para sa kanila, para yung mas maganda para sa kanilang mga anak. Alam ng mga magulang, alam ng mga nanay yan eh. Kaya, pag na naging nanay ka na, naging priority mo yung mga anak mo na. Di ba? Nung kayo magkasintahan, picture ninyo lagi pinapakita sa Facebook. Nung kayo kinasal, picture ninyo. Nung kayo magkaanak, puro picture ng anak ninyo. Ang nakalagay doon, nakalimutan mo na yung husband mo na ilagay sa Facebook, pati sarili mo, picture na ng mga anak mo. Minsan magkasama na kayo. Alam nila, alam ni, alam na ninyo. Tanong yung mga nanay ninyo. Mabilang ka lang ng Apple na cellphone sa kanila cherry mobile, okay na yan. Oo, oh, ganyan yan. Kaya eh, huwag niyo ipilit yung mga magulang natin, minsan yung mga magulang natin, okay na, simple lang, gusto lang, simple buhay lang. Kayo mas gusto na, kami, public school kami, kayo private school, okay yan. Kami private, public school, okay na sa amin eh. Pero nung nagkatrabaho na kami, hindi na, ayaw na namin kayo dali sa public school. Pagkain namin ng private, sa private kayo. Ayon namin sa kanto, sa UST kayo. Kahit na lumuluhod na yung magulang sa hirap ng trabaho, <laughs> sa tuition fee, naging priority tayo. Matay eh. mga anak eh. Di Pati mga uniform na sila na naglalaba eh. Pati pagkain sila nagluluto para lang makapasok ka. Para pagbigyan ka. Ang gusto lang ng mga magulang, marinig. Thank you ma, thank you pa. Okay Masaya na. Pero kung magdadabog pa, yun ang nakakasama ng loob. Tapos umaangal pa, Ma, ba't ganito yung ulam? Ang alat! Eh, buti nga, pinaglutuan ka pa eh. Oh. Konting sermon lang yun. Pero sabi dito, ito pag-usapan natin sa church. <laughs> Ganyan po, di ba? But in humility, count others more significant than yourselves. Let each of you look not only, napansin niyo look not only to his own interest. Grabe si Pablo. Kaya nga pag binasa niyo sa chapter 1, si Pablo sabi niya, to be with Christ as, ay mas maganda pa. Far better. Sabi niya, to be with Christ. Pero alang-alang sa inyo, naway loobin ng Panginoon na manatili pa ako para sa inyo, sa inyong spiritual life. Pinayagan siya ng Panginoon. Kasi nakikita niya, kailangan pa kayong pakainin ng salita ng Panginoon. Kailangan pa kayong bantayan, tutukan pa para lumago. Kaya tuwan-tuwa si Pablo na hindi pa siya kukunin ng Panginoon para sa mga kapatiran dito. Pag binasa niyo sa Philippians chapter 1. Okay? Let each of you look not only to his own interest. Pansin niyo, isipin niyo dito lang sa Home Baptist Church. Kung ganito ang kaisipan ng bawat isa sa atin, ano kaya larawan o itsura ng church natin? Sa bawat decision natin, let each of you look not only to his own interest. Kaya ako natutuwa eh. Pag may decision tayo, eh, tinatanggap na ng lahat eh. Pero pag hindi tinanggap, isa lang dahilan yun. Sabi ni Pablo, P-R-I-D-E. meron tayo. Okay. Biglang sampu, limampu. Yung sampu nagsasagbit na sa limampu. Okay? Hindi na yung pagkatapos ng meeting, ay, manit, hindi tama yan. Nga. Alam mo, pupunta ka sa bawat kapatiran, sisiraan mo. Pride yun. Sabi dito, let each of you look not only to his own interest, but also to the interest of others. Naroon pa rin yung democracy sa atin. Majority wins. Maliban na lang po ang majority, wala sa Bible. Okay? Against sa Panginoon. Doon lang tayo to take our stand na hindi natin tatanggapin. Kaya we ought to obey God rather than men. Kung ang gobyerno natin, lumalagpas na siya sa kanyang kapangyarihan, at hindi na ayon sa salita ng Panginoon, naroon yung ating kasabihan, we ought to obey God rather than men. Humility. Isipin niyo sa loob ng church nyo, at ah, sa bahay ninyo, nangingibabaw yung humility. Ang ganda, di ba? Pero kung nangingibabaw yung pride, wala, gulo. Gulo. Sa Colossians chapter 3, verse 12 to 13, tinan po natin yung mga ilang talata. Colossians chapter 3, 12 to 13. Chapter 3, verse 12 and 13. Therefore, sabi niya, as the elect of God. Ibig sabihin, sila pinili ng Diyos. Hindi lang ang elect of God, holy, beloved, put on tender mercies, kindness, anong karugtong? Humility, lowliness of mind, humility, meekness, long-suffering, bearing with one another, and forgive one another. If anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so also, so you also must do. Humility. Importante yan. Mahirap magpatawad without humility. Mahirap humingi ng tawad without humility. Mahirap i-accept yung majority without humility. Di ba? Mahirap i-accept yung decision ng church without humility. Pero pag may humility ka, nakakiti ka lang. Hindi ka masasaktan. Pero pag nireject mo yung decision ng church, nireject mo yung decision ng Panginoon, ikaw rin ang masasaktan eh. Pag umangat ka, ikaw rin masasaktan. Mahirap kalabanin ang katotohanan. Okay? Ikaw lang masasaktan. Eh, sabi ni Pablo, it is hard to kick against the prick. Ibig sabihin, yung pinakadulo ng kahoy na matulis, yung dulo niya, mahirap sipain yun. Subukan sipain yung wala sapatos. Ikaw rin masasaktan, ibig sabihin yun. Ikaw din na mai-stress. Ikaw din yung mag-iisip na mag-iisip. Bakit ganito yung church na ito? Ayaw tanggapin yung decision ko. Bakit ganito? Ayaw. Ikaw rin masasaktan. Di ba? Pero kung ikaw may humility at i-accept mo yung decision ng karamihan at ang priority mo yung mga kapatiran at hindi sarili mo, matutuwa ka. Complete my joy, sabi ni Pablo. Complete my joy. Ito yung dapat maging mind of the church, humility. At ako'y naniwala lahat ng tunay na Krisyano, merong humility. Maaring hindi napapansin ng mga tao yung humility na yon. Pero lahat tayo may humility. Yan ay ng Panginoon. Pagka tayo mga makasalanan, mayayabang, salamat sa Banal Espiritu, siyang tumulong sa atin para magsisi ng kasalanan. Blessed are the poor in spirit. Ibig sabihin yun, yung may mababang kalooban. Malabo kang maging member ng kaharian ng Diyos without humility. Kaya, posible. Ikaw at ako, kaya natin i-practice ang humility. We have Christ. We have the Holy Spirit. We have God the Father in our side. At siyang tutulong sa atin para ma-practice natin ang humility. Diba ba napakasarap tignan? O ang church, ang Hope Baptist Church, lahat ay nag, nagpapakumbaba. Sa harapan ng Panginoon at sa harap ng bawat isa. Ano feeling ninyo pag ang anak mo ay napakayabang? Sumasagot sa iyo, lumalaban sa iyo, ayaw sumunod sa iyo. Matutuwa ka ba bilang magulang? Hindi. Ganyan ang puso ni Pablo, hindi siya matutuwa. Kaya sinabihan niya itong mga kapatiran na ito, habang maliit pa yan, habang usok pa, at hindi pa nagiging apoy, hindi pa nagiging sunog, buhusan agad ang tubig, tubig of humility. Buhusan agad. Isettle niyo agad yung problema. Sa, Ma sa Matthew chapter 18, 1 to 4, sabi ni Jesus Christ, sa Matthew chapter 18, verse 1 to 4, Ito yung kanyang illustration eh. Di ba? Pagkat yung kanyang mga disciples, puro mayayabang. Alam niyo yung mga disciples ni Jesus Christ, puro mayayabang. Lalo na si Peter, kapag binasa mo yung 1 and 2 Peter, ang natutunan niya humility kay Jesus Christ. Napakayabang ni Peter. Pati mga kasamahan niya rin mayabang. Gusto maging great. Sabi niya, sa Matthew chapter 18, 1 to 4, at that, at that time, the disciples came to Jesus saying, Who then is, the, is greatest in the kingdom of God? Na gusto maging great. Then Jesus called a little child to him, set him in the, in the midst of them. Kumuha siya ng bata, nilagay niya sa kanilang kalagitnaan. Ginawa niya example. And said, Assuredly I say to you, unless you are converted and become as little children, you will, be, you will by no means enter the kingdom of God. Therefore, whoever humble humbles himself as this little child is the great, greatest in the kingdom of heaven. Verse 5 Whoever receives one little child like this in my name receives me. Nakita niyo yung verse 4? Mula sa bibig ng ating Panginoong Yesus, Therefore, whoever humbles himself as this little child is the greatest in the kingdom of heaven. Humility. Malabo tayo maging greatest in the eyes of God kung meron tayong pride. Tandaan niyo po, bawal ang mayabang sa langit. Kaya nga hinulog si Satanas. Pagkat naging mayabang, yung nga sa Bible school din namin, sabi ng preacher namin doon, eh, sa gawa din ng Panginoon, bawal din ang mayayabang. Malabo kang tatagal sa gawa ng Panginoon kung meron kang kayabangan. Kahirap. At eh, dapat yun ang panalangin lagi ng mga preachers, ng mga pastors. Lord, help me to submit to your will. Break my heart. Break my ego. Ilan naman eh. Kasi Pablo sabi niya, I, not I, but Christ. Kaya pag ang nanini, naninira pa rin, ang naninira pa rin sa sarili mo, ang nangunguna pa rin sa iyong sarili, yourself, mayroong pride pa rin sa ating sarili binigyan naman tayo ng Panginoon para ma-enjoy natin yung buhay natin dito sa lupa. Eh, no? Nakakapasyal tayo, nakapag-basketball, nakapagtrabaho, yung mga binata nakapangligaw, yung mga dalaga nakapag-ligaw, nakakapag-aral. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, pag tinawag ka, at sinabi ng pag-unahin mo ako, itabi mo muna lahat yan. Unahin mo, ang Panginoon. Kaya seek ye first the kingdom of God. Eh. Kaya pwede lang gumawa niyan those who are humble in the eyes of God. Malabong unahin yung karya ng Diyos pag meron kang pride. Deny yourself. Take up your cross daily and follow me. Mahirap yung gawin. Magagawa mo lang yan kung meron kang what? Humility. Humility. Kaya mahirap i-share yung gospel eh. Pagkausap mo ay may kayabangan, mahirap niyang tanggap, tanggapin si Jesus, maliban na lang kung ang banal na Espiritu ay mag-work sa kanyang buhay, sa kanyang puso. Balikan natin yung ating pinag-usapan. Diyan po sa Philippians chapter 3. Kaya nga sa 1 Peter chapter 5, 5 to 6, ano yung sinabi ni Peter? Katulad sinabi ko po, si Pedro po isa sa mga mayabang disipulo ni Jesus. Nung siya'y nanliwala kay Jesus, nang siya'y sumunod kay Jesus, at natapos yung training niya with Jesus, ano nangyari sa buhay ni Peter? At ito rin yung nais niyang makita sa mga members ng church. 1 Peter chapter 5, 5 to 6. Tingnan niyo po. At ito rin yung nais makita ng Panginoon sa loob ng Hope Baptist Church. 1 Peter chapter 5 verse 5 to 6 kahit isama ko yung verse 8 eh, maganda pa rin. Likewise, you younger people, you members of this church, younger people, ibig sabihin ito yung mga Kabataan. Kasi minsan ang kabataan, matatalino yan. No? May sariling kaisipan yan. At minsan na naging problema ng church. Minsan ayaw magpasakop sa mga nakakatanda. Pero hindi ibig sabihin niya na yung mga kabataan ang problema ng church. Kahit yung matatanda din. Pero sabi ni Pablo, likewise you younger people, submit yourselves to your elders. Okay? Inuna niya yung mga kabataan. Pero yung karugtong na na sentence, ano sabi niya? Yes! All of you! Napansin niyo yun? Lahat na. Be submissive to, the, to one another. And be clothed with what? With humility. Alam niyo, ito yung pinaka-murang kasuotan at pinakamagandang kasuotan sa mata ng Panginoon. Yung kasuotan natin, itong kasuotan ko, maganda yan kung suot natin ang kasuotan ito. Clothed with humility. Kaya bago ka lumabas ng tahanan mo, nagpalit ka ng damit, huwag mong kalimutang isuot yung humility. Minsan, ang ganda na ng ating panlabas, pero wala tayong, hindi na, nakalimutan natin isuot yung humility, useless din. Kaya sabi ni Pablo sa mga kapatiran, You, all of you, be submissive to one another and be clothed with what? Humility. Sa mag-asawa, mahirap mag-submit ang wife sa husband without humility. At mahirap ding mahalin ng husband ang kanyang wife like the Lord Jesus Christ without humility. At mahirap din sundin ng mga anak ang kanilang magulang without humility. At mahirap na sumunod sa mga unbelievers na masters without humility. If you have the Holy Spirit, meron kang humility. At mahirap i-produce yung fruit of the Spirit without humility. Napansin niyo sa fruit of the Spirit, wala, wala yung humility. But, but because, because in yung the fruit of the Spirit, love, joy, peace, may humility doon? Wala. Kasi pag meron kang Holy Spirit, meron ka ng humility at automatic ma-produce yung fruit of the Spirit. It easy to love if you have true humility. It is easy to practice joy and to have peace if you have humility. Sinasabi ni Pablo, kaya importante yan. At yung warning ni Pablo dito, for God resists the proud. Kaya pag ang tao naging mayabang at mayabang sa sarapan ng Diyos at sa loob ng simbahan, sayang ang kanyang pagsamba. Sayang ang kanyang ginagawa. Kung kakanta ka dito na may kayabangan, sayang. Kung tutugtog ka, kung magangaral ka ng salita ng Panginoon sa pulpit na may kayabangan, sayang. God resists the proud. Ibig sabihin, nire-reject niya. Hindi niya tinatanggap yung mga taong ito. Ulitin ko po, si Satan nga, si Lucifer nga, tinapon. Bawal ang mayabang sa langit. Bawal ang mayabang. At ang kagandahan dito, God resists the proud, anong karugtong? But gives, what? Gives grace to the humble. Huwag niyong, huwag niyong sayangin yun. Isa sa mga yaman ng Kristiyano yun yung grace ng Panginoon. Tayo'y naligtas sa biyaya ng Panginoon at yung biyaya pa rin ng Panginoon ang magpapatuloy sa atin para makayanan natin yung pagsubok, yung problema, anuman nangyayari sa mundong ito, makayanan natin kahit yung karamdaman. Pero kailangan natin magpakumbaba para patuloy nating maranasan yung biyaya ng Panginoon. God gives grace only to the humble. Wow. Gusto nyo maging mayaman? Humble yourself in the eyes of God. Araw-araw bibigyan ka ng biyaya ng Panginoon. Biyaya ng Panginoon, mayaman ka na. Uh, ma-enjoy mo na yung buhay mo eh, pag meron kang humility. Yung mga tao kaya hindi nila na-enjoy yung kanilang buhay, kahit malaki na yung sweldo, kahit maganda na yung tahanan, maganda na yung mga sasakyan, magandang pamilya, kahit na nasa mga matataas na school yung kanilang mga anak, hindi nila ma-enjoy yung kanilang buhay. Ang dahilan yun, wala silang humility. Alam niyo, kagabi, gusto na namin matulog ni Bebs eh. Yung meron pinalabas dyan sa eyewitness eh. Yung bata, bumaliktad yung kanyang paa. Yung, yung, si, yung tuhod napunta sa likod. Yung likod ng tuhod napunta dito. Kaya yung lakad niya parang aso. Parang lakad niya ganyan. Kasi hindi siya makatayo ng tama. Eh. Baluktot yung ganyan. Ano. Tapos pag umupo siya, diretso yung paa niya pa ganyan. Oh. Baliktad eh. Sabi doon, sabi sa kwento ay eh, one out of 100,000 na nagkakaganyan eh. Pero nung in-interview siya ni Jay Tarok eh, wala kang makikitang lungkot, awas sa kanyang sarili, na-enjoy niya kanyang buhay. Nakakapag ano pa nga eh, badminton eh. Nakakapagsayaw pa. Nakakatakbo, kamay pati paa, pero napapagod siya kasi hirap eh. Pagkagandahan na ito, nakakapaglaba pa. Nakakapagluto pa, grade 7. Kung makita ko, kawawa dito yung mga normal na tao eh, nakakaya. Itong grade 7, kaya magtrabaho, kaya mag-aral, masunuri sa bagulang niya. Madaling araw gigising para bigyan ng pagkain yung mga manok bago siya pumasok. Pagdating sa bahay, siya pa maglalaba, magluluto. Grabe. Nung tinanong siya, hindi ko sinisisi sa sarili ko. Wala akong dapat sisisi. Hindi makasalanan maging ganito eh. Bigay ng Panginoon to eh. Wow. Kaya tayo mga normal, pag may nararamdaman tayo ng konti, isipin natin mas marami pang kawawa sa atin. It takes humility to thank the Lord. Kaysa umangal tayo, magreklamo tayo sa ating natatanggap, sa ating kalagayan, eh mga tao pala na mas matindi pang kalagayan nila kaysa atin. It takes humility. Pag pinapansin, wow, Tuturuan ka magpakumbaba ng Diyos. Eh. Kaya pasalamat ka po, yan, yung ganyan ang buhay mo. Huwag ka mahiya kung meron ka lang konting tigyawat sa mukha. Ano ba ko yan? Yung tao nga yun, hindi siya nahiya. Nakikita siya ng mga tao para siya. Minsan nililoko siya eh. Hindi ka naman tao eh. Parang kang kalabaw eh. Pero hindi mo makikita yung reklamo sa kanyang mukha eh. Grabe eh. But God gives grace to the humble. Ang panalangin mo na sa tao niyan, sa bata niya, eh, maging krisyano siya. Nawa iligtas siya ng Panginoon. Kasama siya sa pinili ng Panginoon. Wala. Hindi niya kinakaya sarili niya pagkat alam niya, bigay ng Panginoon niya. Kaya sa verse 6, tingnan niyo po yung utos dito. Sa 1 Peter, Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God Humble yourselves under the mighty hand of God. Ano mangyayari? Nakita yung karugtong? That He may exalt you in due time. Maghintay ka lang. Kayong nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, maghintay lang kayo. God will promote you. Kung naman ano meron tayo, maghintay lang kayo. Pero kung tayo mayabang, huwag ka na maghintay. God resists the proud but gives grace to the humble. And He will exalt those who are humble in His sight in due time. In due time. Hintay lang tayo. Huwag tayo mainggit sa mga nakita natin. Kung di tayo nakikita ng boss yung ating promotion, huwag ka mainggit. Be humble pa rin. Palang araw, itataas ka ng Panginoon. Remember Joseph, the dreamer. Hindi siya umaral kahit anong gawin ang ginawa sa kanya. Kinulong, pinagbintangan na rapist, kinulong. Kala niya wala na siyang pag-asa. Kala niya sa kulungan lang siya tatanda at mamamatay. Pero naging prime minister ng ano, na Egypt. Di ba? Naging pangalawa sa kay Pero. Remember Daniel. Nung teenager siya, he, he, he humbled himself before God. At nire-reject niya yung mga against sa Panginoon, against sa kanyang katuruan, sa kanyang kalamang. Naubos na yung mga, naubos na yung mga haring pinaglingkuran niya kasi sa government siya nag-work eh. Naubos na, pero siya nar naroon pa rin, naglilingkod pa rin sa Panginoon at sa gobyerno. Nung kinulong siya doon sa mga leon, alam niyo ilang taon na siya doon? 80 plus na siya doon. Nung napunta siya sa Babylon, mga 14 years old o 15 years old lang siya. Ang dami na siya, ang dami niya ng presidente o mga leaders na kanyang pinaglingkuran, pero tumagal pa rin siya doon. Because he humbled himself before God. Hintay ka lang. Hintay ka lang. Sabi ng Bible, pride goeth to destruction. Totoo yan. Lahat ng mayabang nauubos. Napapahiya, napapahama. Tingin si Hitler, mayabang. Wala na. Alexander the Great, naging mayabang. Napoleon Bonaparte, naging mayabang. Dennis de Lima? Hindi. Oh. Ito yung mensahe ni Pablo sa Church of Philippi, humility. Yan ang pinakasusi sa loob ng church. Tingnan natin yung isang slide dito. Ah. I-compare natin yung proud people sa humble people. Proud people focus on the failures of others. Humble people people are overwhelmed with a sense of their own spiritual need and constantly realize how far they fall short. Proud people are self-righteous have a critical fault-finding spirit, look at their own life, falls through a, tel a telescope, but others with a microscope. Humble people, people are compassionate and forgiving. They look to the best in others. Proud people look down on others who are not as spiritual or committed as they are. Humble people esteem others are as better than themselves and realize how far they fall short. Proud people have to always prove that they are right, must win every argument. Wow. Humble people are willing to yield the right to be right. Proud people think they know what a person's motives are for doing some ministry or personal action. Humble people realize that only God truly knows the motives of a person's heart and so gives the person the benefit of the doubt. Proud people tend to think that they know who are the truly proud people <laughs> and who are the truly humble people. Humble people leave the judgment of a person's heart in God's hands. Proud people say the ministry is privileged to have me. Humble people say, I don't deserve to serve in ministry. Nasaan po tayo dyan? Doon ba tayo sa proud people? Humble people? Doon ba tayo sa nagmahal o sa nasaktan? Hindi. Next week po, pag-usapan natin yung the model of humility. 5 to 11. Pakibasa na lang po yan sa bahay ninyo. Nawa itong mensahe ni Pablo ay to remind us ang susi pa rin ng tagumpay ng church, humility. Ito yung the mind of the church. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, dakilang Ama, salamat po. Kami po ay napakayabang, napakarumi, makasalanan sa inyong harapan. Pero dahil kay Kristo, dahil sa kilos ng Banal Espiritu, kami po'y naligtas, binago yung puso namin. Salamat sa humility na binigay niyo sa amin. Dahil po dito ay natuto kami magsisi ng kasalanan. Makita namin na wala kaming magagawa pagdating sa kaligtasan. Wala kaming kabutihan. Wala kaming kalinisan. Naligtas lang po kami dahil kay Jesus. Naligtas lang po kami dahil ang Banal Espiritu pumilo sa aming buhay. Nawa itong mensahe na ito manatili sa aming puso't isipan. Ito yung ni Pablo sa Church of Philippi. Nawa ito rin po'y makita sa loob ng aming church. Inyo lahat ang papuri, inyo lahat ang kalawalatian. Ito pong aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.